então vai. E gatilhe, pô, pô, pô, pô, pô, bom, pô, bom, pô, para, para, pô, para, para, pô, para, para, e gatilhe, pô, para, para, pô, para, para, pô, para, para. Caralho, esqueceu. Oi. Oi. Ô mulher, vem cá, pô, para, para, pô, para, para, pô, para, para, e gatilhe, pô, para, para, pô. E gatilha Engatilha a bonde da sequência de rajada Engatilha a bonde da sequência de rajada É só ratata na zabe ratata É só ratata na zabe ratata É só ratata na zabe é ratata para ra, para para para para para para bom, para para bom, para para bom, para para ai, para para ai, para para ai, para para bom, para para para para para para para para para para para ai, para para para para para para para para para para ai, para na agulha, então vai e gatilhe, pô, pô, pô, pô, pô, bom, pô, bom, pô, para para pô e gatilho, Caralho, esqueceu. Oi! Oi! Ô mulher, vem cá. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, e gatilha. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, e Engatilha a da sequência de rajada. Engatilha a bunda da sequência de rajada. É só ratata na zaberra.